murakomeje mwebwe mwese mwandanya kubivuze hadisanganiro kaze murano makuru naye akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umugambwe sawa nyafurode bumenyesha ko kuva uwo mugambwe ubaho wamye wemeza ko ihonyabwoko ry'abahutu ryakozwe n'ubutegetsi bwari burongowe n'ubutegetsi burongowe na colonel Michelle micombero idonido murano makuru ubushikanganje mu bwo bujejwe mu bujejwe harimo intwaro hagati ngo riko burakora amatohoza ku mashengero atubahirije imetero zitekanijwe hagati y'ishengero n'irindi bukibutsa ko amashengero ategerezwa gukurikiza ibyo hiyemeje cyane cyane ku masaha yo gusenga ishyamba parisemu gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ngo ntitahura ikibazo cy'ibikoresho nk'intebe ku mashuri mu gihugu cy'iranganje bujejwe indero mu mahera buhabwa arenga imiyaridi amajana atanu kuri bafite na bucana yandi y'ibidukikije erika dogo niwe atuma amajwi yabashikira kuri mikoro muri kumwe na ornera muco sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro dasubiye kubaramutsa uruhara rw'indero ngo ni ntangere mu iterambere ry'igihugu ngo ari nacyo gituma ridashoboka mu gihe hariho abana b'u Burundi baciga bicara hasi ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana umuyobozi w'ishyirahamwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro kwa menyeshamakuru akaba yamenyesheje ko kibazo cyo kubura uburyo gikunze kuvugwa atari cyo kubera ko ubushikiranganje bujejwe indero bufashe mu mahera buhabwa arenga imirade amajana atatu atamahera yo kugura ibikoresho nk'intebe bwobura kubwiwe ngo leta nisubiremwo ingena amafaranga akoreshwa hanyuma irabe neza ibikorwa byihutirwa gusumba ibindi nk'intara ya kirundo twasanze ishobora kubura intebe zababa ibihumbi mirongo ibiri n'umunani turabaza intebe dusanga intebe imwe igurwa hafi ibihumbi mirongo itatu ni ukuvuga ko hatuna amafaranga miliyoni amajana umunani na mirongo ine nko muri kirundo kugira ngo abanyeshuri baronke intebe bicarako ziri munsi y'umuriyaridi naho ufatirayo ku gihugu cyose dufashe ko ari nk'umuriyaridi ku province imiliyaridi cumi n'indwi kugira abana b'u Burundi bige kuri bije education irenga imiliyaridi amajana atatu na mirongo ibiri na zitandatu usanga atanu atanu ku ijana aja mu vya investissement vyo vy'ibikoresho ni ibintu bitumvikana ikindi kitubabaza n'ukuntu tubona yuko ku bijyanye n'amadeni leta y'u Burundi iriko iregereza amadeni angana n'imiliyaridi ibihumbi bitatu by’amarundi. tukiyumvira n'izo mine dihumbi n'amarundi zishika gute batateguye ingene bugura ibikoresho bikwiye by'abana b'uburundi kugira bige neza tuca tubona rero yuko habuze ikintu bita transparence muri ibintu byose ingene amafaranga ya leta akoresha kugira bashobore gushiraho ibikenewe nico gituma tuvuga yuko ibijanye na affectation budgetaire ni ukuvuga gusubiramo ingene amafaranga bayafecta birakenewe cyane iryo terambere ryo mu gihugu abana biga kurya mu makomine byoshoboka gute amahera akwiye gusubirwamo ngira nko mu kwezi kw'icumi na kabiri reviziyo bijeteri ikaba ayo mafaranga abwirizwa kuboneka leta ntiziramenya ibikorwa biyiraba ubwa mbere muri priorite aba ari ivyo yihutira hanyuma inama nshingamateka nayo ikerebuke mu kuziraraba ingene amahera leta iriko irakoresha raporo ingene yakoze inama nshingamateka iserukira abanyagihugu abari mu mashingamateka baduga ruguru bakabona abana biga kurya ntibashobora guhora habereho n'isekeza rero ryo kuraba gucungira amatungo ya leta yanyuruzwa agaruke mu gihe cya leta ico kiga cya leta gishobore kwakira amahera avuye mu bayanyuruje ashobore guca afasha nko kugura izo ntebe z'abana makuru arabandanya mashengero ngabwirizwa gukurikiza ibyo yiyemeje mu gihe yemererwa yemererwa na cyane cyane ku bijyanye n'amasaha yo gusenga mu rwandiko rwo kuri wa kane rwarungikiwe abarongoye intara n'igisagara cya Bujumbura ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwari yo hagati mu gihugu bwibutsa ko atakintu na kimwe giterwamo ku murango canke mu ijoro cemewe Martin niteretse umunyamabanga ntayigarizwa n’ubwo ubwo bushikiranganje amenyesha ko leta ihagararira amategeko ikubahiriza umunyagihugu ibijyanye n'amasengesho aba mu masaha y'akazi babihagarika ntiyavuze ko ari nk'ingafashe yaribukije kuko ibyo biri mu mategeko ni ibwirizwa rigenga kungene amashengero akora na cyane cyane mu mategeko abaje gusaba ko amashengero yemererwa abafise kuko ari cyo bita kwiyemeza kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu urwo rwandiko nta rushengero n'imwe yasabye kwemererwa cyaruzanye kuko urwo rwandiko rutarimwo ishengero ntiryemerewe rero no mu byo bazana hariho icyo bita porogaramu de kirite amasaha bakoreramo amasengesho nta na hamwe bandika ko baca baja saa tatu saa yine kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatanu saa munani saa ngapi nta na hamwe byanditse porogaramu de kirite yabo barayizi ko ari ukubibutsa rero sinavuga ko ari ingingo yafashwe bose bari basanzwe babizi bose baragiye kureba muri porogaramu de kiritezi iwabo barabona ko aho hantu barenze akarindwi ikindi naco abarundi turi ku kivi gusenga ni vyiza kandi turakenguruka n'imana turashima ko yadufashije mu bihe bitoroshe mugabo nta namwe handitse yuko abarundi bazozinduka kuva kuwa mbere gushika kuwa mungu ariko barasenga masaha yose hari umwanya w'akazi kugira uce niyo mana uyisabe iguhezagire ku byo wakoze kuvuga ntiwo kwama mu isengero bica bigorana ikijanye n'urwamo rwo ijoro nta n'umwe twabuje gusenga mugabo gusenga nturinda gutera urwamo ngo abandi kuryama ubuze abandi ico bakora hariho ayo mashengero ari mu makartier hariho n'amashengero ategereye imihana mutomoye ni bande berekewe bibukijwe hanini ni bose ni bose kuko ibwirizwa ntirivugana naka cangwa naka ibwizwa rivuga ibijyanye no gusenga ibijyanye no kungena amashengero akora ntitwavuga ngo iryegera imihana cyangwa itegera imihana kuko iryegera umuhana ritegera umuhana uno munsi ejo imihana izoba ihari nta bwirizwa rero ryomanyurwa ngo kabiri cyangwa gatatu kubera uyu cyangwa uyundi ibwirizwa riba ari rimwe ari do porute generale Martin niteretse yashikiriza kandi ko hariko harakorwa amatohoza ku mashengero atubahirije imetero zekanijwe hagati y'ishengero n'irindi haba mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu akavuga ko ibihano bitekanijwe nubwo atari byo bishigwa imbere n'umwe tumukurikira ibyo tuba turakora amatohoza cyane cyane mu gisagara cya bujumbura uvuze imetero amajana atanu imetero amajana atanu ngaha mu gisagara ruguru ni kilometero itandukanye urushengero n'urundi twaranatanguye aho twasanze ariko hari ubugwamo bwinshi bivuye kuri ibyo twari twaca turaba uwatanguye kuhashika niwe yahaguma wahaje ubwa nyuma gaca genda turaba izo metero amajana atanu mugabo ntituraheza amatohoza nibaza ko iminsi izayicaga ntizosohoka na cyane mu gisagara ca Bujumbura niho usanga n'imihana imwe imwe bayihinduyemo amashengero kuri turamaze kubironka ibyegeranyo ugasanga hariho n'amashengero akora yigeretse ku yandi ivyo byose birabujijwe n'amategeko ubu rero abajejwe intwaro babiri ko bariko barekeranya ibiharuro nibaza ko natwebwe mu bushikiranganje twarungitse intumwa mu minsi iza icegeranyo kizosohoka abanyagihugu dukeneye ko babaho neza bamererwe neza kuko turafise n'amakenga turibaza n'undi rwirerane rw'amashengero amashengero nk'ubu dufise yemerewe arenga amajana atandatu turanye ku benegihugu imiliyoni dufata cumi na zibiri usanga dusanga umunyagihugu wese afise urushengero rwiwe biragoye ntabwo dushaka guhohotera mugabo naho nyene muri karitsiye usanze ibarabara rimwe ririko amashengero atanu atandatu kandi bose usanga benshi ari abakirisitu ugasanga imisigiti itatu irakurikiranye muri karitsiye imwe utubazo ntitwobura ariko nta muntu umwe azohohoterwa ibintu bizotomoka neza muradutunga kuri iryo jwi ritari rimeze neza akaba bivuze nyuma y'ikete ry'ubwo bushikiranganje ryo kuri wa kane ribuza ah, abaterwamo mu masengero mu masaha y'akazi isa inama isumba ingimba zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine hano makuru tubandaniriza mu gisata cy'amagara y'abantu ikiza coronavirus ngo caragabanutse bimwe biboneka muri iyi minsi mu ntara ya Ngozi bivugwa na muganga Guillaume Ntawukiriga yarongoye ibitaro bikuru vya Ngozi Hôpital de Référence mu Gifaransa aho ubu ivyo bitaro ngo atamugwayi n'umwe wa coronavirus ahari ni mu gihe mu mezi aheze byashika bakakira abashika 200 ku munsi warongoye ivyo bitaro akavuga ko iryo gabanuka ryavuye kwimiriza rikomeye aho hantu aho abo bantu banagize n'ubwoba kubera abagwayi bari babaye benshi ya Apolline Muzagara umuganga akavuga ko ubu mu bipimisha haboneka bake cyane bafise uwo mugera aho ni mu gihe ku bantu ijana muri ayo mezi abiri aheze hatabura na cumi ibagwaye iyome ntawe kuri ryayo akavuga ko n'abakeye bari mu mihana iwabo bafise uwo mugera wa korona virusi atanumwe asinzikaye iryo gabanuka ry'abagwaye ngo ryavuye tukivuga ibijyanye n'uwo munsi mpuzamakungu ngo umugirwa gukaraba n'iminwe n'amazi meza ngo ukaba umugigwa uzimbutse wo kwikingira indwara ibyo bikaba bivugwa na muganga atadendi ku arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuri uno munsi wahariwe gukaraba n'iminwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amenyesha ko gukaraba muri kino gihe hateye ikiza cya kovide cumi batumye abarundi bikingira n'izindi ndwara gahamagarira abarundi gukomeza uwo mugigwa gukaraba kugira birinde indwara aha mu gihugu mu ishyirwa mu ngiro ry'isekeza indwara z'inzoka eka izindi ndwara zose zifatira ko umuntu afise iminwe yanduye zaragabanutse bimwe bishimishije uno munsi rero nakajyo keza wo gusubira guhimiriza abenegihugu ngo bashire mu ngiro z'amanuro tw'amatubaha mu kwikingira coronavirus kandi bongere bikingire n'izindi ndwara aha turamenyesha yuko ku bituro bitandukanye haba hahuriye abantu benshi dusubiye gutera kamo abo bose vyega kugira ngo bashire aho abantu benshi bahurira ibikoresho cyane cyane indobo zirimo amazi hamwe n'amasabune kugira ngo abantu bariko barangura imirimo ya misi yose bashobore kugira isuku ry'iminwe mu gukaraba eh, n'amazi meza n'isabune. Ano makuru arabandanya uh, hari umugabo w'imyaka 55 yaraye yishwe yatamagurwe imipanga mu mutwe mu ijoro rya kane rishira rya gatanu muri zone ruziba commune mugina mu ntara ya Cibitoke abantu bakaba bataramenyekana mu makuru ava mu muryango wiwe umenyesha ko yoba yishwe azira ko yoba ari umurozi kandi ngo akaba yaramaze iminsi bamuhigira ko ashobora kwicwa uyu muryango ugasaba abagandaguye iwabo ko bamenyekana bagahanwa urongo igipolisi mu ntara ya Cibitoke OPP Jean Baptiste bigira umuremyi amwesha ko abagizi ba nabi bari kwararondegwa n'igipolisi agasaba abanyagihugu kwama bamenyesha ibibaye ababijejwe kugira inkozi z'ikibi zifatwe zihanwe n'amategeko mu minsi itarenga abantu babiri akaba ari bo bamaze kwicwa mu makomine ya Bugendana na Mugina mu gisata ca politike mugambwe sahwanya Frodebu ngo bifuza ko abafise ico baterera bose mu gikorwa co kunwanisha abarundi boshira hamwe inguvu kugira mu mwaka uza hazobe havuga ukuri kumwe kubijanye n'ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe na kabiri. muhiganira umugambwe wahaye abamenyeshamakuru mu kwerekana aho uhagaze urongo yavuze ko kuva uwo mugambwe ubaho wamye wemeza ko habaye ihonyabwoko ry'abahutu ryakozwe n'ubutegetsi bwari burongowe na Colonel Michel Micombero Oban Nyonkuru iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politiki n'igisirikare bw'icyo gihe bwari burongowe na koroneri michel micombero ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwa ko ayandi mabi y'agahomerabunwa yabaye muri icyo gihe nk'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi barundi bamwe bicwa kuko babiheze ko bagira ngo ni abahutu n'abandi bazize ngo bashyigikiye intwaro ya cami Pierre Claver Nahimana muri ico kiganiro yasavye ko umurwi Sever wonyarutsa amatohoza utitaye ku izindi nzego mpuzamakungu kuri ivyo bavuga ngo kugira ngo ihonyabwoko bibanza guca muri ONU sivyo ONU irashobora kubifata mu minwe ikavuga ko ari ihonyabwoko mugabo ibihugu vyonyene ibihugu vyonyene harabereye amabi barashobora kugira amatohoza yabo akavuga yuko habaye ihunyabwoko uwo mahunyabwoko yemegwa ku isi ni atatu harimo rero y'u rwanda ni iy'abayahudi hariho n'abandi baheruka kwemegwa rero usanga ari ibihugu byonyine niko bimeze bitangura mukuru wa savanya fodebu yasabye uwo mugwi wa severe gukorana ubwira kugira utohoze n'ubundi bwicanyi bwabaye mu yindi myaka tugushimire Oban iyo nkuru dutandukire mu ntara ya Bururi aho bamwe mu borozi b'ibitungwa bituruka muri komine Rutovu bidoga ko intwaro iriko irababuza ko baturikiza baturikiza baturikiriza umatongo yabo bagiriza musanteri yo komine guhonyanga itegeko riheruka kujya mu ngiro ryo kororera mu mpongore musitani wa komine rutovuwe abategeka kubanza kuyaditira nk'uko biri mu itegeko ribigenga jean Pierre Misago bamwe muri abo borozi wo muri komine rutovu bidoga bavuga ko ataburenganzira bafise bwo guturukiriza igitungwa na kimwe mu matongo yabo kuva ku wa kane gitugutu turimo hatanguye gushyirwa mu ngiro itegeko ryo kororera ibitungwa mu mpongore mu burundi abo bworozi bashikiriza ko bariko bararenganywa n'intwaro muri komine Rutovu kuko iryo tegeko ritabuza umworozi guturukiriza ibitungwa vyiwe mu itongo ryiwe padoke mu gifaransa Josette Ndayikeza musanteri wa komine Rutovu yidogegwa n'abo borozi we avuga ko ahubwo abo bidoga batasomye ngo batahure neza uko itegeko rivuga uwo musanteri avuga ko naho itongo ryoba ari iry'umworozi runaka abwirizwa kubanza kurizitira imbere y'uko ajya kuriragiramo kubwiwe mu gihe cyose umworozi azoba atarazitira itongo ryiwe yifuza kuzoturukirizamwo ibitungwa byiwe azohanwa ko yarenze itegeko rigenga kororera mu mpongore warongoye komine rutovu akavuga ko abandanya ariko guhimiriza ngo aborozi bisunga itegeko ririko rirashigwa mu ngiro jean pierre misago ibururi radiyo isanganiro uraca mugacana ayandi mu bidukikije uhugabanuka kw'amasoko y'amazi mu ishyamba cimeza rya rusizi ngo ni imwe mu ngaruka zo kudakingira neza iryo shamba bishyikirizwa n'umuhinga mu bidukikije erize ntiranyubagira avuga ko kugira iryo shamba rikingirwe koko hakwiye kongereza abakozi bakingira ishyamba hamwe no guhindura uburyo bwo kurikingira bucanandi ibidukikije na Vestine Butoyi muri yandi herutse twarababwiye imanze kononekara mu ishyamba kimeza rya Rusizi hamwe n'icyabitumye muri gihe yarumye ku buryo rero ibyo bikorwa uko inyoni zihaca ni uko abakerarugendo boza kuzira ko ahanini nicyo baza kuraba baza kuraba izo nyoni baza kuraba imvubu n'ingona e, n'inyoni urumva rero ayo mazi niyaguma arenga naho muri iyi minsi heze bavuga ko itanganika iri kiraduga mugabo bijya n'ibintu by'igihe gito mugabo turabye ukuntu ibintu biriko biragenda ku gihe kirekire cyo bita long terme no ku isi yose amazi ariko arakama ku buryo rero kuba aragahombo kanini ku gihugu igihe ingenzi tuba zigishobora kuza hanyuma ikindi ni kuri delta niho hantu tanganika ikorana n'isi hariho nk'amafi yo muri tanganika adashobora kurondoka ataduze hajya muri delta Elize ntiranyibagira akabona ko kugira ngo iyo ngorane ive mu nzira hakwiye gukorwa ibitari bike harimo kongereza abakozi barinda iryo shamba bagahabwa n'ibikoresho hamwe no gushyiraho imigambi yoteza imbere abanyagihugu begereye iryo shamba icya mbere cyo nabwiye ko ishyamba risanzwe rikingiwe mu mategeko kandi hariho n'urwego rwa leta rujejwe ico gikorwa ni OBP office Burundi pour la protection de l'environnement ikintu cya mbere ni uko icyo gisata bagiha uburyo bukwiye duhereye ku bakozi urabona ufise nk'abakozi batarenga mirongo ibiri na batanu kugira ngo bashobore gukizura ahantu hangana ihegitari ibihumbi icumi uzi n'abantu baba ku nkengero ukuntu baba bagabirije eh, bagomba kwinjira guhiga ku kuragira kurima biba bigoye cyane nuba ko hakenewe ko haduzwa igitigiri cy'abakozi ikindi gikenewe kandi gikomeye nuko n'abantu bahindura ubuhinga bwo gukingira ibidukikije ni ukuvuga nawoza n'abantu igihumbi iyo abo bantu bo ku baguma bakeneye ibintu udafashe izindi ngingo ngira iyindi migambi yo kubateza imbere iboneka hari ibisanzwe bikorwa mugambi n'utuntu duto duto tuboneka rimwe imyaka itatu habonetse umuntu hanze cyangwa yishyirahamwe ritanga amahera project umugambi w'umwaka umwe ibiri itatu biheze bikaba biheze bagaca basubira kubaho nka kwa kundi none ukubwira ikintu rero kimara igihe kandi abajejwe intwaro